อยากจะให้ yeah. uh, Good evening brothers and sisters in the Dharma Before we start tonight's talk Let us pay homage to the triple gem Okay huh? Araham sama sambudo bhagawa Buddham bhagawatam abhiwademi Swagato Bagawata dhammo ดัมมัมมัมสามีสุปฏิปันโนภะกะวโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิ To avoid interruptions during the talk, please switch your handphone to silent mode. เอาใครใครช่วยแปลเป็นภาษาไทยก่อน ใครใครช่วยแปลเป็นภาษาไทยวิระไหนวิระอยู่ไหนเออออ่ะกูบาช่วยช่วยที่ที่เขาพูดเมื่อกี้เนี่ยที่เขาพูดเมื่อกี้เนี่ยอ๋อสังเแล้วก็อยากอยากให้ไม่ฝ่ายเราก็ฝ่ายเขาเริ่มดำเนินเรื่องราวก่อน การที่จะเป็นมาอย่างนี้เป็นไปอย่างนี้มาจากยังไงอะไรยังไงนี่นะ ความต้องการความต้องการใครใครควรจะพูดแล้วก็วิระจะเป็นคนแปล เอาเอาเป็นเจ้าภาพเป็นคนพูดก่อน เดี๋ยววิระเออเอาเอาวิระเป็นคนเชิญก็ได้ was giving back to him. He's got a possibility that he might, that we're still with him. He might have, you know, he got that far that he can. พูดดังๆเลยอย่าไปซีเงิน teach me how to get back up but you just say uh, mm. you might have uh, by that part so so the Dhamma talk in English or Chinese it's in English or can it in Chinese also Oh, the Dhamma talk, huh? okay. Uh, tonight's Dhamma, Dhamma talk will be in Mandarin. Huh? So, uh, Parisiba, huh? uh, I don't know the name of the month. Or, oh, or, oh, or oh, can you can you take Sure. Ah, just take over. It's the same. <coughs> uh, good evening, brothers and sisters. Uh, today we are very fortunate to have the group of um, venerables from the forest tradition in the lineage of Ajahn Mahapua. So Long Bunmi was invited by Brother Lee Big and, uh, and also Big Lee uh, to make a visit to Malaysia. And the group of Biku here will be visiting various places on both coasts of the Malaysia to spread the teaching of the dharma. So, any topic? Any topic, So, uh, Longpa will give the dharma, and then perhaps later on, if you have a question that uh, you would like to be, you know, uh, clarified, perhaps you could forward the, the question afterwards. กาบพิมนหลวงพ่อ ช่วยเทศนาพระธรรมะกับญาติโยมที่มาพร้อมร่วมกันวันนี้ด้วยครับ ซึ่งเคยผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับสถานที่ตรงนี้มานาน เมื่อกี้มาเรามาก็มีท่านนั่งคอยอยู่ตรงนี้ เท่ากับคอยตอนรักพวกเรา แล้วท่านก็เล่าอะไรให้พวกเราได้ยินได้ฟังรู้สึกว่าเป็นโชคดีมาก เรามาแล้วเราได้ฟัง ซึ่งเรามาคิดดูแล้วว่าเราคิดว่าตรงนี้จะเป็นที่ฝืดเคืองแห้งแล้งธรรมะ แต่ไม่ใช่เลย พอเรามาแล้วเราได้ยินหลวงพ่อ ท่านต้อนรับเราด้วยหลักธรรมที่ยิ่งใหญ่มาก ซึ่งเป็นหลักธรรมระดับอริยสัจสี่หลักธรรมระดับปฏิจจสมุปบาท ซึ่งท่านก็เมตตาเล่าให้ฟังหลายๆ อย่างก็ทำให้พวกเราได้ความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติม ขอขอบคุณหลวงพ่อ ที่ให้ความรู้กับพวกเราซึ่งเป็นลูกเป็นหลาน ท่านเป็นคน ทางนี้ทางปีนังเนี่ยพวกเราก็อาศัยว่าบุญชักนำพวกเราให้มาพบกัน มาเกี่ยวข้องกัน ดูเหมือนจะตรงนี้เป็น วาระที่สองแล้วเท่าที่อาตมาเคยผ่านมาเอาไปนี้แค่นี้ก่อน首先呃邻里这边的大长老就是九文那朋友大长老今天呢 师父来到这里，就见到贾文纳长老呢，他在这里来迎接大家。然后，呃，当师父来这里的时候，他本来是想到说啊，希望来这边来跟大家说法，来啊恢复这个地方，或是让这边的人呢能够听到更多的佛法。但是呢，却没有想到说，贾文纳长老一来到之后呢，就像 整个僧团呢，来以法来迎接大家，而且讲拉长老是讲了一个很甚深的佛法，就是以十二因缘跟四圣地法来，呃，跟僧团的成员来结缘，所以呢，这个是啊，是我们的福报啊，能够有缘呢见到讲堂长老，他以这么有智慧的讲法来迎接我们。 <coughs> ็นที่เข้าใจเนาะ แล้วก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์ลีกับอาจารย์อะไร อาจารย์แล้วนะอาจารย์คุณที่เป็นผู้เมตตาตามมาบอกมาแปลให้ฟัง เพราะตามาไม่ทราบภาษาจีน ภาษาอังกฤษไม่ทราบพูดไม่ได้จึงขอขอบคุณเป็นพิเศษ แล้วขอขอบคุณด้วยเมตตาธรรม พวกเราที่เป็นพุทธศาสนิกชน ที่มีความหิวกระหายธรรมะ ที่อรัตนานิมนต์ให้ครูบาอาจารย์มีอัตมา มีอัตมาภาพและอาจารย์จำรัดชาวาดวัดหลังสารภูเก็ตจังหวัดภูเก็ต แล้วก็ลูกศิษย์ของอัตมาสองสองสองท่านที่มาด้วยกัน ถือว่าเป็นการมาเชื่อมประสานกันด้วยอำนาจ ด้วยอำนาจบุญ ต่อจากนี้ไปเราก็จะแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจในหลักของพุทธธรรม อาจจะเป็นทางหลักด้านหลักปริยัติแล้วก็เชื่อมโยงสู่หลักปฏิบัติ เพื่อให้เราเกิดความเข้าใจ เพื่อที่จะได้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติเอาแค่นี้ก่อน师傅也感谢说啊， 啊，比库利跟我呢，能够这次来，呃，做这个翻译跟介绍，因为呢，师傅本身呢并不了解这个中文以及英文。此外呢，也感谢这个主办单位以及各位呢对法对佛法的这个好要喜欢的心，才有这次这样子的一个聚会，让大家呢再一次的，呃，来以这个法来见面。 希望呢，这一次大家因为这个善法的连接呢，能够让我们彼此呢，能够啊互相交流关于佛法上以及修行上的一些呃状况，也让我们呢听了佛法之后呢，对我们的修行有更大的帮助。และอีกคือไม่ช่เตเป็นชาวสิงคโปร์แต่ว่าไปเกี่ยวข้องผูกพันที่วัดท่านเต่า กับครูบาอาจารย์ทางโน้น ท่านก็ไปมา ไปกลับไปกลับมา เพื่อศึกษาธรรม เพื่อปฏิบัติธรรม แล้วก็เป็นไม่ชีที่วัดถ้ำเต่า กับคณะลูกศิษย์อีกมี คุณอดิศักดิ์แต้สุวรรณ แล้วก็มีคุณคมกริชนะแล้วก็มีคนไทยเราที่เข้าใจภาษาดีมากคือคุณวีระ เป็นคนไทย แต่มามีครอบครัวอยู่ทางสิงคโปร์ซึ่งร่วมเดินทางมาเพื่อ เพื่อประโยชน์แก่กันและกันเพื่อประโยชน์ท่านและเพื่อประโยชน์เราทำไงเราจะทำความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องพุทธธรรม สู่หัวใจของเราของท่าน ให้เป็นที่แจ่มประจักษ์ชัดเจน ให้เกิดความเชื่อความเลื่อมใส และจะได้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติ ให้ได้ศีลเป็นอธิศีลให้ได้สมาธิเป็นอธิจิต 此外呢，呃，这一次的这个姻缘呢，也要呃，谢谢这个麦奇戴因为呢，他本身是呃我们这边的人，然后呢，他来回甚至去泰国修行，也在师父的道场呢修行。 所以呢，再通过他的安排以及呃还有几位啊泰国人的协助啊，他们这几位泰国人呢也是非常精通这个泰文跟英文，所以呢，通过就是他们也特地过来这里，也让我们整个行程呢更加的流畅。所以呢，大这样大家的付出呢都是因为啊希望能够让大家借此因缘呢能够更了解佛法。 以让我们可以更加能够提升我们的修行，才以让我们达到更好的戒、更好的定，以及有更好的智慧。แล้วก็ท่านอาจารย์ที่ควรกราบขอบคุณท่านอีกท่านหนึ่งคืออาจารย์จำรัดพรรษาก็38พรรษาท่านอยู่ทางอีสานนั่นแหละ แต่ถูกนิมนต์มาจำพรรษาที่ภูเก็ต มีเมตตามาด้วยที่จะคอยช่วยชี้แจงอัดทำตรงไหนที่จะทำให้เกิดประโยชน์ด้วยกัน วันนี้เราจะเริ่มต้นด้วยการปรารบหลักธรรม จากนั้นแล้วก็จะถามกันตอบกัน แล้วก็เป็นกันเองโยมถามบ้างพระถามบ้าง เราจะใช้เวลาไปเท่าไหร่ประมาณกี่ชั่วโมง จากนี้ไปถึงเท่าไหร่ ประมาณชั่วโมงครึ่งหรือสองชั่วโมง不问今天可以有多少时间来这个时间来交流佛法？好，让主要问你们要多多久了？嗯，两个小时。现在是九点啊。随缘啊，随缘啊，当ามสบายก็ได้นะสบายสองชั่วโมงก็ได้เหรอ สามชั่วโมงก็ได้เหรอ三小时也可以吗อ่าเอาอย่างนั้น จากนี้เป็นต้นไปให้พวกเราเข้าที่เข้าที่นั่งภาวนา ให้เข้าที่นั่งภาวนา ให้เข้าที่นั่งภาวนา แล้วก็ฟังสบายสบายฟังให้ใจได้รับความสงบ แล้วก็ฟังให้ใจเกิดความรู้เกิดความเข้าใจ เราก็อาจจะทำเวลาไปจนนู่นแหละสี่ทุ่มสี่ทุ่มกว่านู่นแหละนะ 刚才师父要求大家啊，可以打坐，一边打坐一边听，你就尽量听，就是一边听啊，就是一边听一边打坐啊，可以闭着眼睛都没关系，一直到大概十点多，就是一边通过打坐一边听佛法，找个你们适合的姿势坐好。 因为你们要做比较长的时间。ต่อไปนี้เราให้เรานั่งภาวนาไปด้วย แล้วก็ฟังธรรมะไปด้วย ตอนนี้จะเข้าจะเข้าหลักธรรมะแต่ตอนนี้接下来呢，大家就找一个姿势打坐啊，因为师父将要开始跟大家讲解佛法了。呃，ให้นั่งให้นั่งให้นั่งภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธแล้วก็ฟังไปด้วย เป็นการฟังภาคปฏิบัติ แล้วก็พูดธรรมะ ทางภาคปฏิบัติ ให้พวกเราได้ยินได้ฟัง在你们打坐的时候呢，你们在心里面就一直也是念这个不拖不拖不拖啊，一边念一边听。嗯，ตอนนี้จะขอย้อนถึงธรรมะที่หลวงพ่อชาวนะปัญโย ท่านต้อนรับปฏิสันฐานพวกเราที่เดินทางมาเพื่อ เอาธรรมะมาแจกจ่ายกันนี้ มาที่แรกท่านกับปรารบถึงหลักธรรมสำคัญสำคัญทีเดียวเลย เช่นอย่างปฏิจจสมุปบาท 24นะอริยสัจสี่ท่านก็พูดไล่ไปไล่มาไล่มาไล่ไป แล้วก็ท่านเคยเรียนจบนักธรรม ท่านเคยเรียนภาษาบาลี ท่านเคยไปฝึกอบรมที่นู่นที่นี่ท่านก็เล่าให้ฟัง เสร็จแล้วท่านก็ พูดหลักการได้คล่องแคล่วและก็ถูกต้องพวกเราฟังแล้วก็เป็นการช่วยเพิ่มเติมความรู้ให้กับพวกเรา ช่วยกระตุ้นเตือนความรู้เก่าๆให้ฟื้นขึ้นมาเอาแค่นี้ก่อนเออ也会跟大家分享啊刚才呃乔安娜长老他的一些说法那因为呢 今天早上的长老，他跟我们说了一些十二因缘以及四圣谛佛法。长老他的说法非常的精确，非常的正确。通过听了他的说法之后呢，也让我们呢增长了很多的智慧。โดยท่านปรารถนหลักของอริยสัจทั้งสี่อริยสัจทั้งสี่แปลว่าของอิงอันประเสริฐสี่อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านทรงได้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง เช่นอย่างทุกเหตุให้เกิดทุกความดับทุกและทางปฏิบัติเพื่อความดับทุกหรือจะเรียกเป็นภาษาบาลีว่า ทุกสมุทัยนิโรธมรรค是ี่佛法，是佛陀自己呢，他觉悟到的佛法，里面包括的内容是苦、苦集灭道。集就是呢 我们痛苦的原因，灭就是苦的熄灭，道就是灭苦的方法。แท้ที่จริงอริยสัจทั้งสี่และปฏิจจสมุปบาททั้งสสิบองหรือยี่สสิบี่จะว่าปฏิจจสมุปบาทก็ถูกจะว่าหลักอริยสัจสี่ก็ถูก就是四圣谛啊，这个佛法呢， 也是佛陀说十二因缘呢，这个佛法呢，也是呃另一个佛法的一种分类，也是佛陀所教下来的一个道理。ปฏิจจสมุปบาท 24 นั้น ท่านพูดถึงทั้งสายเกิดและสายดับ สายเกิดท่านเรียกว่าสมุทัยวาระสายดับ ท่านเรียกว่านิโรธวาระ จึงรวมกันเป็น 24 แต่ถ้าพูดหลักๆแล้วมี 12เช่นท่านพูดถึงอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขาร สังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณ วิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูป พูด ไปจนถึงโสกปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาต十二因缘呢，呃它包括了这个十二因缘佛法，它包括两种说法。第一种是流转，就是讲解怎么从无名开始一直 导致我们产生这个痛苦。然后另外一种说法是从倒转来说，就是啊，如何让我们修行呢，一直达到这个灭除无明、灭除痛苦的方法。ทั้งหลักอริยสัจทั้งสี่ทั้งปฏิจจสมุปบาทสิบสองหรือยี่สิบสี่อันนี้เป็นหลักพิจารณาทางด้านปัญญาให้เกิดความรอบรู้ว่าสายเกิดเป็นยังไงสายดับเป็นยังไง 不管是十二因缘，或者是这个四圣谛佛法都好这个都是属于佛教里面一个很深的一个智慧。他在讲解说，烦恼怎么升起，烦恼怎么去灭，苦怎么升起，苦又是因为什么原因而灭去。 怎么去灭这个痛苦，这些都是这个四圣谛以及十二因缘里面所说的内容。แท้ที่จริงหลักอริยสัจสี่ก็ตามหลักวจิจสมุปบาทก็ตาม เป็นพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเป็นศาสดาเอกในโลกเป็นอันเป็นคุณธรรมที่พระพุทธเจ้าทั้งสองค้นคว้าและก็พบด้วยพระองค์เอง เป็นพระศาสนาที่ ไม่อิงอย่างอื่นอิงการพิจารณาค้นคว้าจนได้เหตุผลแจ่มแจ้งชัดเจน จนพระองค์ได้นามว่าสัมมาสัมพุทโธสัมมาสัมพุทธะเป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ四圣谛以及十二因缘呢，这个是啊佛陀他以自己最高的智慧来发现的，因为呢在这个世界上，在佛之前呢，从来没有人发现这个真理。 而是佛陀呢他本身自己去寻找，找到了这个正正确的道理。แต่หลักปฏิบัติหลักปฏิบัติเพื่อที่เพื่อที่จะพิจารณาทุกแล้วก็ย้อนไปดับสมุทัยนั้นครูบาอาจารย์ท่านสอนให้ทำใจให้สงบซะก่อนเช่นอย่างท่านสอนให้ภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธ โดยเฉพาะหลวงปู่มั่น หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่น แล้วก็หลวงตามหาบัวยานสัมปันโน ที่พวกเราทั้งอัตมภาพ และก็ ท่านอาจารย์จำรัดได้ไปอยู่ศึกษาอบรมกับท่านคนคนละหลายหลายปี ท่านสอนให้เราทำใจให้ได้รับความสงบซะก่อน เนื่องจากว่าจิตของเรามันไม่สงบ เพราะกิเลส มันไปกวนจิตของเรา而在我们森林派的祖师们呢，教导是说， 必须先以这个定来先平静我们的心，就是通过修行打坐，就是不断的念这个不拖不拖的方法。这个是啊，圣林派从龙普曼龙普朝一直到龙达马哈布沃呢，我们都这样子的啊一直传承，这个教导。为什么需要先修这个定呢？因为我们的心呢都非常的乱啊，只有先在。 把心平静下来之后呢，才能够真正的去培养我们的智慧。ท่านทั้งหลายลองพิจารณาดูว่า จิตของเราไม่สงบเพราะอะไร大家可以想一想，我们的心为什么不能平静？ท่านลองย้อนไปที่จิตของท่านในขณะนี้เดี๋ยวนี้ เราต้องการพุทโธพุทโธให้จิตสงบอยู่กับคำว่าพุทโธจิตสงบไหม จิตนิ่งไหม ถ้าจิตไม่นิ่งจิตไม่สงบ มีอะไรที่ทำให้จิตไม่สงบ现在大家回来看你们自己的心。现在当大家要在念这个不脱不脱这样子来平静你的心，你能够平静吗？如果这个不脱不能够让你平静的话，你问回自己，我为什么不能平静？是什么原因让我不能平静？ถ้าท่านเห็นสิ่งที่ ทำใจของเราให้ไม่ได้รับความสงบสิ่งนั้นแหละที่เรียกว่าสมุทัย สมุทัย คือเหตุให้เกิดกองทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์如果你能够找到那个原因的话，那个让你不能够平静的原因呢，就是叫做集苦集灭道里面的集。这个集呢，就是让你不能平静、让你痛苦的原因。ครูบาอาจารย์ท่านสอนว่า เรา ต้องการ จะ ระงับดับกิเลสแต่เราพิจารณาพิจารณาเอาโดยที่เราไม่ใช้ไม่บริกรรมให้จิตได้รับความสงบ หรือไม่เจริญสมถะเนี่ยมันทำให้ใจของเราเนี่ยขาดขุมขุมกำลังขาดพลังขาดขุมกำลังขาดพลังที่กักตุนเอาไว้ เพราะฉะนั้นท่านจึงให้ทำใจให้ได้รับความสงบซะก่อน 圣灵派的祖师先要我们能够学习这个平静，是为了让我们的心呢更加的有这个力量啊，必须通过培养这个定力，让我们有这个力量来去灭除我们的烦恼。เมื่อใจของเราได้รับความสงบแล้ว ท่านให้เอาจิตที่มีความสงบนี่แหละพิจารณาหลักอริยสัจสี่พิจารณาหลักปฏิจจสมุปบาท พื่อจะให้เห็นเหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดทุกข์ที่เรียกว่าสมุทัยอย่างแท้จริงได้当我们的心能够平静下来之后，才以这颗平静的心呢，去思维这个四圣地就是去看我们到底为什么痛苦，我们因为什么原因导致我们不能平静。แต่หลักปฏิบัติที่เป็นส่วนกว้างขวางออกไปนั้น 但是呢，当讲到修行的时候呢，佛陀就不只是只是教打坐而已。佛陀所讲的教导呢，是非常的完整，就是就是从布施、持戒、修定、修慧，它包含了各个的层面。เพราะการให้ทาน คือให้วัตถุสิ่งของให้กับผู้อื่น ให้กับพวกเราเอง ให้กับพระเจ้าพระสงฆ์ให้กับพวกเราเองก็ตาม ให้กับพระเจ้าพระสงฆ์ก็ตาม ให้กับเผื่อภัยให้กับสัตว์ทั่วๆไปก็ตาม มันก็รวมพลังมาที่ใจของเรา ทำให้ใจเรามีพลังอย่างหนึ่ง คือพลังของการให้ทาน布施呢就是把我们自己的东西物质的东西呢跟 身边的人也好，跟你家人也好，去跟他们分享，拿东西给他们，或者是呢，把这个东西来供养给出家人，甚至于说，你把这个东西呢，给这个动物、畜生都好，这一些通通都是属于布施。而这个布施呢，它当你做了之后，它也会带给你的心带来这个力量。การให้ทานก็เป็นทางดํเนินอย่างหนึ่ง การรักษาศีลก็เป็นทางดำเนินอย่างหนึ่ง เป็นการตะล่อมมาที่ใจให้ใจของเรา มีพลัง务实是一种让我们心能够培养到力量的方法，而持戒呢是另外一个方法。通过持戒啊，守这个五戒，我们的心呢也能够培养到这个力量。 แท้ที่จริงการตั้งใจรักษาศีลนั้นทำให้กิเลส แสดงกิริยาออกมาทางกายไม่ได้ กิริยาออกมาทางวาจาไม่ได้ เพราะศีลเป็นเครื่องระงับดับกิเลสที่มันจะทะลักทะลวงออกมาทางด้านกาย และทางด้านวาจาคือคำพูด通过持戒我们的烦恼呢它就不能够通过这个身体通过我们这张口来 表现出来，因为呢，通过此戒，因为这个戒呢，它控制着我们的身体，不去做不好的事情，不让我们的嘴呢说不好的话。เมื่อทานเราก็ปฏิบัติรักษาศีลเราก็ปฏิบัติรักษา มันก็เป็นพลังรวมมาที่จิตของเรา เมื่อเราเอาจิตที่มีพลังอย่างนี้มาทำให้จิตได้รับความสงบ 当我们能够通过这个布施，通过这个持戒，在我们的心里面培养到一种力量之后，而我们再通过这个布施持戒的力量来修行的话，我们的心呢就会有没有这么多烦恼来干扰我们的心。 当你的烦恼越来越少，你的心呢，在你打坐的时候呢，就更加容易的能够平静下来。ตรงกันข้ามตรงกันข้ามนะข้อปฏิบัติถ้าทานเราก็ไม่ตั้งใจให้สินเราก็ไม่ตั้งใจรักษาแต่เราต้องการจะทำจิตให้เป็นสมาธิได้รับความสงบจิตจะสงบได้ยาก。但是相反的，如果你从来不想到要做这个布施。 你没有想到要把这个戒守好的话，当你但是你却想要让心平静，当你要来打坐的话，你的心呢就非常难的去达到这个平静。เหมือนเราต้องการเดินบนเส้นทางเพื่อจะให้ราบรื่นดีงามแต่เราไม่ได้แผ่วถางทางนั้นให้ราบให้เรียบให้โล่งให้เตียน เราจึงเดินได้อย่างลำบาก如果一条路你要想希望这条路呢 很好走，很平坦，但是呢，你却不从来去，没有去好好把这个路弄好的话呢，怎么这个是不可能的。ครูบาอาจารย์ท่านจึงให้รักษาและก็ปฏิบัติให้ครบวงจรอย่างนี้ มันเป็นการปฏิบัติเป็นการรักษาเพื่อเอาศีลธรรมเข้าสู่หัวใจและก็ธรรมะจะเจริญในหัวใจอย่างรวดเร็ว所以呢，祖师们就是这样子教导，让我们呢把这个戒 这些佛法呢放在我们的心里面，而这个佛法才能够在我们的心呢慢慢的成长。เมื่อจิตได้รับความสงบแล้วท่านให้เอาจิตที่สงบมีพลังนี้แหละ พิจารณาหลักอริยสัจสี่พิจารณาหลักปฏิจจสมุปบาท หรือเจริญหลักมหาสติปัฏฐานทั้งสี่มีเจริญกายเจริญเวทนาเจริญจิตเจริญธรรมอาศัยสติควบคุม当你的心能够平静下来之后， 才去思维这些四圣地十二义云，或者是去修这个四念处。这跟看，跟看ลำดับ，看ลำดับ，แนวทางปฏิบัติ，ว่าเราจะ，เราจะจัดการกับการปฏิบัติของเราอย่างไร。这个是关于修行的这个阶段，修行的这个次第，让我们去了解说，我们要修行，但修行的方法。 是怎么样？呃，刚才师傅所讲解的，就是这个修行的这个次第与方法。ถ้าหากจะเราถ้าหากเราจะเรียนแบบภาคปริยัติปริยัติเช่นมาท่องทุกสมุทัยนิโรธมรรคหรือปฏิจจสมุปบาทอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณไปจนถึงโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสสุปายาตเราท่องได้ ในระยะเวลาไม่นาน 如果大家是希望通过啊佛学班或者是佛学这样子来学习啊，什么是四圣谛啊苦集灭道，什么是十二因缘无明缘怎么一直到苦集啊这个苦灭，你要背的话呢，你可以在合适的时间去把它背起来。แต่การที่เราจะทำจิตการที่เราจะปฏิบัติจิตให้ได้รับความสงบเป็นสมาธิอย่างแท้จริงนั้นไม่ง่ายเหมือนอย่างที่เราท่องเลย 但是呢，要通过修行来达到心的平静的话，这个不是我们想象中那么容易，也不像我们在背这个佛法那么容易。แต่ก็ไม่สุดวิสัยสำหรับท่านสำหรับเรา ถ้าหากเราสนใจตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติย่อมประสบผลสำเร็จ ในการในเวลาช้าหรือเร็วตามตามนิสัยของเราของท่าน但是呢 这并不是说做不到的事情，只要大家用心的去做，都是可以达到。因随着每个人的这个程度，随着各自各自的这个用心啊，一定可以做得到。必须要很认真的去修行，去培养。 เราไปอยู่ศึกษาอบรมกับครูบาอาจารย์ท่านก็พูดตะล่อมไปตะล่อมมาตะล่อมไปตะล่อมมาอบรมไปอบรมมาอยู่แต่กับเรื่องสมาธิอยู่แต่กับเรื่องปัญญา เพื่อให้เราเข้าใจจากนั้นเราก็ไปตั้งใจทำเอาเอง อาจจะเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีห้าปีสิบปี เราก็ตั้งใจทำไป ทำตั้งใจทำเป็นอาจินวัตร去听了这么多师傅讲，哎， 师傅们说法，师傅们说法呢，都离不开这个定跟慧啊。但是呢，最重要还是我们必须要通过时时保持我们的修行，可能是一个月，可能是一年、五年、十年，这都是必须要很坚持的，继续保持做下去。 แล้วก็เอาจิตที่สงบแล้วก็พิจารณาให้เกิดปัญญาเราก็ฝึกหัดอยู่อย่างนี้แหละ วันนี้เราก็ทำพรุ่งนี้เราก็ทำกลางวันเราก็ทำตอนค่ำเราก็ทำกลางคืนเราก็ทำ ทำหนักๆเข้า กลายเป็นว่าขอให้เราตั้งอกตั้งใจทำ ทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอน就是通过这个不陀念这个不陀的方法，今天做，明天也做。 早上做，晚上也做，一直的做下去，一直可以做到说，在你每一个动作之下呢，你都可以保持念这个不拖的话。如果继续做下去的话，你的心一定能够平静下来。เอ่อตอนนี้เราย้อนไปถึงหลวงพ่อชวนาปัญโยบ้าง ท่านว่าท่านสอนหลักสัจธรรมอริยสัจสี่ปฏิจจสมุปบาท มาเป็นเวลานาน แต่ไม่ค่อยจะได้ผล รู้สึกว่าอาจจะเป็นอาหารไม่ถูกปากก็ได้ อาจจะเป็นยาไม่ถูกกระโรคก็ได้ เพราะฉะนั้นการเผยแผ่หลักปฏิจจสมุปบาท หลักอริยสัจสี่ที่ท่านปรารบให้ฟังนั้น จึงเป็นการกระจายไปในหัวใจของลูกศิษย์ได้ยากมาก ที่ท่านปรารภให้ฟังมาเนี่ยที่ท่านมาต้อนรับพวกเราเนี่ย今天呢，蒋文娜长老呢，他 跟师父们说，啊，他在这里啊，或是他出家这么多年了，他都一直在宣说四圣地啊以及十二因缘，但是呢，可能啊这道菜啊不合大家的口味，也可能这个药啊不符合大家的病，所以呢，呃，不是很多人能够接受这个他所讲的东西。对，你。 วันนี้ในนามอัตมาภาพมาจากเมืองไทย พระสี่องค์ แล้วก็ญาติโยมอีกชีด้วยที่มาเกี่ยวข้องมาพูดทำให้ฟังวันนี้ จึงอยากตั้งประเด็นถาม พวกเราว่า เรามีความถนัดใจเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้อย่างไร เราไม่ถนัดใจอย่างไร และและเรามุ่งหมายอย่างไรที่เราตั้งใจจะ ฟังธรรมะที่มาจากเมืองไทย เอ่อ今天啊，师父啊，就想问大家，啊，对于角大长老他所说的，比如说他讲你们不大喜欢听四圣地十二因缘，那你们喜欢听什么？那今天你们来听啊，我们这些泰国来的师父讲经，你们想要知道什么？想要听什么？เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นต่อนนี้ไป อยากเปิดให้พวกเราใช้หลักวิชาถามตอบซึ่งกันและกันที่ท่านเรียกว่าธรรมัสสากัจฉาเป็นเหตุให้เกิดสิริเป็นเหตุให้เกิดมงคลกับเราด้วยกับท่านด้วย และมันเป็นการแก้ที่ถูกจุดด้วย接下来呢就给机会给大家来呃提出你们心里的疑问有什么问题呢都可以 提出来，呃，请示长老，因为这样子的话呢，才能够真正的解开我们心里的这些疑惑。好，เปิดโอกาสให้พรรบสกันฟังจากนี้เป็นต้นไป。所以呢，现在如果大家有什么想要发问的，都可以发问。ถามได้ถามได้่ม Any questions? หลวงพ่อท่านบอกว่าพวกเราชอบแต่บัตรชอบแต่เบอร์说呃，因为讲完那长老他说呢，这边的人呢，只是喜欢呃来问号码，来求财。ก็ถูกแล้ว พวกเราต้องการอยู่ดีมีสุขเราก็ต้องการสิ่งเหล่านั้น这样子也是对的，因为呢，大多数人的人呢，都希望说生活呢过得很好，所以呢， 经里面就讲到说，希望通过这些号码啊来中一下啊。เพราะเราต้องทำมาหากินเราต้องหาเงินหาทองถ้าเราได้สิ่งเหล่านี้ง่ายๆเราก็จะเอา因为呢，一般上我们都必须要通过工作才能够有钱。但是如果能够有号码，让我们很很容易呃有突然间一笔横财的话，谁都会想要。 แต่ถ้าเราตั้งใจจะเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าเข้าสู่หัวใจแล้ว เราจะต้องการสิ่งเหล่านั้น แต่ว่าจะให้ธรรมะเข้าสู่หัวใจมันจะเข้าสู่หัวใจได้ยาก但是呢如果只呃你还是一直停留在说只是想要那些号码啦那些外在东西的话那样子的话呢佛法就很难的进入到你们的心里面去嗯 ให้อาจารย์ให้อาจารย์จำหลักนั่านปรารบสู่กันฟังบ้างเพื่อเพื่อเป็นการตอบปัญหาเอา how to overcome karmic obstacles become nặng nặng channelized. Uh, for example, small vấn đề à, someone ta, started what kind of coming obstacle? you come across life, you will your kind obstacles, you will know พูดเลยท่านพูดเลยท่านพูดเลย คือเขาบอกว่าพูดใส่หม่เลยคือเขาถามว่าเออถ้าเราเจออุปสรรคในชีวิตหรือว่ามีปัญหาอย่างเช่น คุณในครอบครัวของเราเป็นโรคไม่สบาย หนักหนัก แล้วคุณที่อยู่ในครอบครัวเนี่ยเขาต้องทำใจยังไงต้องแก้ยังไง ในเมื่อเขาไม่สบายเราก็ต้องพาไปหาหมอ如果他生病的话，假设说刚才你所指指的例子是生病的话，如果他生病的话呢，首先带去看医生。การที่เราไปหาหมอนั้น เพื่อที่จะได้รับยาและเขาจะได้หายเจ็บไข้ได้ป่วย去找医生是因为呢，希望啊、呃、从医生那边接过这个药啊、呃，因为 通过这个药呢，可以帮助到他，能够减少呃解解除这个病。但，是呢，不管呃如身边的人呢，孩子也好，或是做家长啊长辈的好呢，都必须要不管是病的人或是身边的人呢，都必须要懂得去啊调整你的心，去调整你的想法。 เราจะทำใจยังไง ในเมื่อเราประสบพบด้วยตัวของตัวเรา เราต้องทำใจว่า เรามีความเจ็บเป็นธรรมดา เราก็จะต้องเจ็บเรามีความแก่เป็นธรรมดาเราก็จะต้องแก่ และเราจะมีความตายเป็นธรรมดา เราก็จะต้องตาย我们就必须这样子想说啊病呢是很自然的事情每个人都一定会病老每一个人都会老这个是自然的 每一个人都会老，最后呢，死呢，它也是一个自然的现象，每一个人都会死，我们都会死。ที่สำคัญที่สุดการทำใจแบบนี้มันเข้ากันได้กับการปฏิบัติธรรมเพราะถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมเราจะทำใจไม่ได้เออ这这个这样子去想的时候呢，能够帮助到我们修行。 如果我们平时没有这样子去想的话，我们的修我们就比较难修行。เพราะคนเราต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย，因为呢，我们人呢都一定会面对这个老病死。嗯。เราจะเห็นคนฆ่าเขาการปฏิบัติธรรม，当你遇到这个情况，你就会遇。 珍惜这个佛法它的这个价值，知道说，当当我们遇到这个问题的时候呢，佛法它的那个意义跟重要性就在这里。คณะของธรรมภาพที่มาจากเมืองไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราจะได้ข้ออัดข้อธรรมไปประพฤติปฏิบัติและก็จิดีใจด้วยอย่างยิ่ง师父呢希望大家都能够呢得到多多少少的佛法 也让呃大家回到去之后呢，可以用来修行。เพราะคนที่เข้าใจเรื่องศีลเรื่องธรรมแล้ว จะเป็นผู้ที่แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง因为呢，一个懂得戒律、懂得佛法的人呢，他才能够懂得怎么样去解决问题。啊，มีอะไรอีก？还有什么吗？ 明白吗？还有什么继续问都可以。啊，麦克在从来里问如果还有什么疑问呢？其他人的都可以发问。 พ่อแก้ปัญหาอย่างไรครับ ปัญหาหนักเช่นปัญหาอะไร อ่ะ比如什么问บ啊？我们本身的，比如说修ปัญหาทางอาจารย์เกี่ยวกับปฏิบัติธรรมบ้างหรือว่าทางร่างกายอาจารย์เป็นรูปเป็นอะไรบ้างถ้าหลวงพ่อเจอแบบนี้หลวงพ่อทำใจหลวงพ่อหลวงพ่อก็ทำแบบที่หลวงพ่อแนะนำนี่แหละ师父就是嗯 用他刚才跟你们所说的方法去做。เพราะทุกคนมีปัญหาชีวิตทั้งนั้น因为呢，每个人都在他生命中呢，都一定会遇到问题。เพราะตัวปัญหาชีวิตที่อยู่ในใจของคนก็คือกิเลส因为呢，在大家心中的这些问题呢，其实就是我们的烦恼。เออนี่เราตอบแบบสรุปสรุปเราตอบอย่างนี้ 这个是一个比较总结性的一个回答。嗯，好，你来提，还有什么问题吗？想请问一下，如何进入啊？然后把我进入厂还是怎样啊？有什么标准呢？有啊，再一个是说啊，做到什么样子来进入厂而怎样啊？ <laughs> 好，台湾，中央什么地？ เราจะรู้ได้ตัวเองว่า เข้าฌานหรือยังเข้าฌานแล้ว มีอะไร มาทำให้เรารู้ว่าเราเข้าฌานแล้วฌานหนึ่งฌานสองถึงฌานที่สี่ถ้าเราตั้งใจจะทำให้ใจสงบ เรามาดำริอย่างนี้นี่ มันจะสงบไม่ได้หรอกรู้กลัว你打坐想要心平静的话，但是你却心里面想说，我要我要进出禅二禅的话， 那样你的心是不能够平静。และและคนทำคนทำนี้เคยตั้งใจทำและมีปัญหา มีอุปสรรคอย่างไรบ้างเรื่องเรื่องการทำฌานให้เกิดเนี่ย师父问你有没有在你打坐的时候有遇过什么问题吗？嗯，什么问题？เราพูดเราพูดเฉยๆ เข้าใจยากแต่ถ้าเราพูดตามหลัก เราพูดตามหลัก เราต้องดูไปที่อารมณ์ อารมณ์วิตกวิจารปีติสุขเอกกตาเนี่ย我们必须在打坐的时候呢，去看你的这个呃打坐的这个对象、那个方法还有看你的心，就是寻思、喜乐这些东西，都要去很好的去呃、观察。เราตั้งใจภาวนาจิตเราเคยสงบอยู่กับอาการตั้งห้าน่ไหมมีพุทโธพุทโธแล้วก็ประคองประคองไป 如果你说你打坐的时候呢，你的心一直跟着你的这个打坐的目标，比如说你是不脱的话，那个心呢就一直在这个不脱上面，然后你也觉得说，呃，心有这个喜喜跟这个乐，然后你的心呢就一直在这个东西上面，一直在有，在这个不脱上面。 然后有这个喜悦在那边的话，就是หลวงหลวงตาท่านไม่ให้ใช้คำว่าฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ท่านใช้ท่านใช้คำว่าสงบ ให้ทำจะให้สงบ จะสงบมากจะสงบน้อยจะสงบตื้นจะสงบลึกเท่าไรก็ตาม พอจิตตื่นจากสงบ ติดจิตถอยจากสงบมาแล้วท่านให้พิจารณา อันนี้เป็นทางปฏิบัติ ถ้าเราไปไล่เหล่านั้นเนี่ยมันมันไปเป็นเรื่องของปริยัติ 龙大麻啊，就是师傅的师傅呢，呃，他的教导就说，他并不常常提到，也不不去提这个初禅、二禅、三禅、四禅，因为呢，当我们真正去修行的时候呢，这些已经不是用来讲的。他只是想说呃，让大家知道，让自己知道说我的平静是一个比较浅的平静，或是很深的平静，啊，平静很久。 啊，平静到底啊状况越来越深啊，这个它只是形容这样子而已，没有去分类说初禅、是禅里面的状况是怎么样子啊。最重要是平静出来之后呢，用那个平静来去思维这个佛法。好，哎，哎，哎，ผู้แปลถามความหมายของผู้ถามบ้างเขาเคยไหมเคยมีประสบการณ์อย่างนั้นไหม？所以师父问你说你。 打坐的时候有有试过怎样的一些平静的吗？嗯，有啊，因为我是学阿姜尼的，啊，因为我的我就是得走气啊，一直走啊，不能停下来，为什么？我就是讲那个问题的。气一直走是讲？是，就是说，因为呃，阿姜尼的教法是用气的，用气啊，他要走，觉得要停在这里，可是停不了。嗯。 คือเขาใช้วิธีภาวนาของท่านพงลีคือให้เดินหลบปานครับได้เหมือนกันก็เขาเดินแต่ว่าพอสุดท้ายจะให้ลงบันแล้วว่าจิตอยู่นิ่งจะอยู่ไม่ได้ครับ จิตอยู่ไม่ได้ แต่จิต จิตอยู่ไม่ได้จิตไปไหน他是心不能定还是那个风不能定？不是，意思说，因为像你会感觉到有相机组能量在走了，嗯，可是 停不下来呀，为什么会停不下来？那个那个能量不能停下来。不能停下来，像一要停一个地方啊，我在想定了一个地方，可是不能停。เขาอยากให้โรงพยาบาลในร่างกายเขานิ่งอยู่ในจุดหนึ่งแต่ว่าทำไม่ได้มันก็วิ่งตลอดนะเราแนะนำตามที่หลวงตาท่านแนะนำพุทโธพุทโธนี่แหละ ถ้าจิตมันสงบมันก็จะอยู่กับวิตกวิจารมันมีปีติ มันมีความสุข มันมีความเอิบอิ่มมันมีความเบากาย เบาใจ อันนี้เป็นพลังอย่างหนึ่งของจิตพอจิตถอยออกมานึกคิดกับเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องอะไร เป็นปกติธรรมดา และท่านให้พิจารณา เพราะอันนี้คือพื้นฐานของความสงบของจิต呃，那个时候你要看看自己有没有这个啊、寻思啊、还有这个喜乐。 你的心能够说能够一直在那个东西上面，啊，他当他一直在那边停在那边的话，处在这个状况子的时候呢，你的心出来之后就有一个力量，主要是以这个力量呢去来思维这个佛法，这个是呃，呃龙达马哈布他教的方法。嗯。好，没有了，伊，e 们伊。还有什么问题？ เดี๋ยวเดี๋ยวมีละมีอะไรช่วยเสริมไหมมีละคำถามที่มันคือสต็อกอ่ะคนที่ถามสวนเจอตรงสี่อ่ะอ่าว่าอย่างจริงต้องว่ามันเป็นจริงต้องมีละช่วยเสริมว่ามันต่อช่วงต่อ时候什么时候有进步有什么 signs or any signs to indicate that oh you are making improvements you are making progress so that you can continue you know if I don't have any signs ah I'll tend to give up you know ah, oh, after so so so many days of meditation and still you don't see the progress ah so you tend to give up That's why I said, is there any signs? Uh, oh, you are, you are on the correct path. So you continue, see. เขาถามว่า เขาภาวนานาน แล้วก็มีอะไรมาครึ่งบอกว่าเราเราได้พัฒนาในการภาวนาของเรา เราได้เจอในสมาธิของเราเพราะว่าถ้าไม่มีอะไรมามาบอกมา มาให้เรารู้ว่าเรากำลังเดินถูกทางแล้ว เพราะว่าเขาจะ นั่งตั้งหลายวันแต่ว่านั่งตั้งนานแล้วก็ไม่เห็นอะไรไม่ไม่มีอะไรมาให้เขารู้ ทำให้เขาไม่แน่ใจว่าที่เขาทำเนี่ยถูกหรือเปล่า ครับ เราไม่แน่ใจว่าเขาภาวนาให้อยู่กับอารมณ์เดียวหรือเปล่า你师傅问你，因为不懂你打坐的时候，你是用什么方法？用 在一个地方只是用一个方法吗？还是变来变去？เขามีสติกำกับในการภาวนาหรือเปล่า？然后你打坐的时候有没有正念一直在你这个打坐上面？ถ้ามีสติกำกับทุกระยะจิตจะต้องสงบ。如果你能够一直保持你的正念的话，你的心一定会平静。นอกจากจะปล่อยจิตให้นึกคิดไปตามที่กิเลสมันแย่จิต。除非你的心呢？

ถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะจิตไม่สงบ แต่ถ้าจิตไม่มีสิ่งเหล่านั้นมายุ่แย่ก่อกวนจิตต้องสงบ如果你的心有这样子的话，心就不能平静；如果你的心没有这样的话，心呢一定会平静。เอาเถอะเอาเถอะขอให้ตั้งใจทำเถอะให้อยู่กับอารมณ์เดียวจิตจะต้องสงบ所以师父呢鼓励你做下去，只要你一直保持在一个目标上面，用着你的方法，然后呢 做一直做下去，一定会平静。好，你要讲占板，吹。如果说我们过度平静到数秒，数秒又睡到好像感觉到很久一样，是普通的，是不普通？可以吗？这种情况下？好，他话，那趴完就睡，睡不着了，吹。 มันเป็นเรื่องปกติไหมครับสบายด้วยครับการภาวนาท่านไม่ให้หลับให้มีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลา打坐呢是不能够让自己睡着啊，必须要有正念，一直保持清醒，知道整个状况不能够睡着。 การที่เราจะภาวนาไม่ให้จิตของเราหลับท่านให้ใช้สติจับอยู่ที่จิตของเราพร้อมกับคำบริกรรมตลอดเวลา让你呃心啊不睡着的方法啊就是要用你的心呢有正念的一直去念这个不脱要很清楚不断的没有间断的 去默念这个不拖不拖的话，你的心就不会不会睡着，因为正念很清醒。明白吗？明白吗？ใครข้องใจก็ถามให้สมองตัวเองวแต่ขอให้ได้ได้ขอให้ได้ข้อคิดแล้วเอาไปทำเอ่อที่สค最重要是 问了之后，有了答案之后呢，回去做，啊，要问傻傻。 <laughs> 问题是什么？他要听，发生，ภาวนา，教给咩？法？啊啊，禅净法，禅净法。 <coughs> <laughs> เมตตาเนี่ยพระพุทธเจ้า สอนให้เมตตาตนก็คือตัวของเรา เราทำแล้วเราไม่เดือดร้อน จะนั่งภาวนาใจของเราก็ไม่เดือดร้อนเราทำเพื่อความสุขของเรา อันนี้เมตตาตน เมตตาเพื่อแผ่ไปสู่ผู้อื่นเราก็อยากให้คนอื่นมีความสุข มีความสบาย ทั้งทางร่างกายและจิตใจ这个修这个慈悲呢，首先必须要对自己做啊，你必须先 对自己呢，啊，有这个祝愿，啊，希望自己过得好，希望自己的身心呢都没有痛苦，都快乐。你必须通过这样子先祝福自己，让自己没有障碍，让自己过得很好。当你这样子做之后，你的修行也比较容易。啊，接下来才把这个慈悲呢，对其他的人。 其他的众生做啊，就是散发这个慈悲心给其他的众生，就是希望其他的众生呢都远离啊这种身心的痛苦，希望他们身心呢都快乐。这个是啊之后下一个层呃一个，当我们祝福自己之后呢，再对其他众生来祝福他们，愿他们都快乐。 เหมือนพระพุทธเจ้าของเรา พระพุทธเจ้าของเราทรงเห็นว่าตนเองเนี่ยทุกข์ลำบากในการเกิดแก่เก็บตาย เพราะฉะนั้นพระองค์จึงแสวงหาทางพ้นทุกข์เพื่อจะให้ตนเอง พ้นจากความเกิดแก่เก็บตาย ในวัฏสงสาร จากนั้นพระองค์ก็สงสารสัตว์โลกทั้งหลาย ที่เกิดแก่เจ็บตายไม่พ้นจากทุกข์สักทีพอพระองค์ได้ทำแล้วก็นำธรรมมาสั่งสอนสัตว์โลกให้พ้นจากทุกข์นี่เเมตตาตนและก็เมตตาคนอื่น就以佛陀为一个比例，佛陀他自己先看到自己有这个痛苦， 他必须面对这个生老病死，面对种种的痛苦，他才想到说要去寻找这个灭除痛苦的方法，希望自己呢能够解除痛苦，摆脱这个轮回。当他呃自己修行成功，他自己呢啊断除了这个轮回，他就对所有所有的众生呢产生这个慈悲心，他也希望说其他的众生呢。 也一样的能够远离痛苦，希望一切众生呢都能够脱离轮回，所以呢，他才把自己所体悟到的佛法跟其他的众生分享。这就是一个先对自己慈悲，再对其他一切的众生慈悲的一个例子。好，没来，喊伊。 ในกรณียาเมตตาสุดเราบอกว่าที่มีอยู่ส่วนที่เราพูดถึงว่าไม่ว่ายืนดินนั่งนอน เราต้องเจริญเมตตาตลอด แต่ว่าอันนี้ต้องทำำยังไงทำได้ทำวิธีการทำำยังไงครับ ในกรณีเมตตาสูตร ที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้พระที่โดนผีหลอกผี หรือโดนเรียกว่าลุกขะเทวดา เขาแกล้งให้อยู่ไม่ได้ในสถานที่นั้น แล้วก็ท่านก็ไปสวดเมตตา แผ่เมตตาให้เขามาเราไม่ได้มา คือน้อมจิตของตนเองอไม่คิดเบียดเบียน ไม่คิดทำลาย มีแต่สงสารเมตตา คนอื่นเขาก็ได้รับความทุกข์เขาก็ไม่ชอบ เราทุกข์เราก็ไม่ชอบ เมตตานี้ต้องออกมาจากจิต 这个嘎拉尼亚美达苏达的，它是佛陀讲这部经的这个缘起呢，是因为啊，一一群比丘他们被这些树神啊干扰啊，结果呢，佛陀才教他们学这部经。 而这部经呢，主要是培养我们的慈悲心，就是对众生，对一切众生呢都没有这个想要去伤害他们、侵犯他们的这个心，而且是呃真正的去慈悲他们。而真正的这个 m e t a 呢，它是从这个心呃出来的，它并不是啊你去念这部经啊，或是跟着这个经文去修。 啊，主要是你的心呢，对一切众生的这种、这种心态、这种心的状况，你没有对他们有任何的这个敌意啊！你只有不断的去希望他们都远离一切的痛苦啊！只要你能够保持这个心的话，你就是不管你在什么动作呢，都是在修这部经。好，马来西亚。 ให้สมาธิเพื่อนเอาให้ท่านอื่นบ้าง ใครอยากแสดงความคิดเห็นคิดเห็นยังไง或者是呢大家有什么想法有什么看法都可以เอาให้วิระบ้างวิระวิระพูดจีนหรือพูดอังกฤษฮะไทยเหรอพูดได้อะไม่พูดจีนหรือพูดอังกฤษอังกฤษครับอ่าอ่า พวกอังกฤษแล้วก็ให้ท่าน ท่านอะไรนะอะไรนะคูณนั่ทรพูดอังกฤษพวกเราเข้าใจเข้าใจหมดแต่ท่านต้องแปลให้หมู่ฟังอีกนะเอาแสดงแสดง แสดงความคิดเห็นลองดู เท่าที่พูดมาทั้งหมดนี้ควรจะจับใจความอะไรยังไงแล้วก็เจ้าของนั่งฟังได้ประโยชน์ยังไงบ้าง มีคนไทยฐานะคนไทย มาอยู่มาเลยมาอยู่สิงคโปร์ The venerable would like to know how each of us would like to cultivate a good mental posture to tackle you know our everyday life and how would we like to advance our practice practices forward so if you guys everybody have um, doubt and need clarifications or in the, on the path of the practice, you can bring in others. So I think this time I will do it in English. Does anyone have question in English? Yes, please, sisters. Again, again, please. Purple light during meditation. โยมถามว่าในระหว่างที่ตัวเขานั่งสมาธิ แสงสีม่วงที่เขาเห็นคืออะไรครับ แสงสีม่วงก็คือสีม่วงแหละ Purple light is purple light. แล้วเราจะว่าเป็นอะไรอ่ะเราจะว่าแสงพระอินทร์แสงพระพรหมแสงพระอะไร Is that a Deva like? Is that a Brahman like? เราอย่าไปหมายเราอย่าไปหมายเรา don't หมายทำให้จิตเราไม่สงบ don't target on it. When you target on it, your mind is not peaceful. ถาถามว่าทุกครั้งนี้ที่เขา อยากจะเห็นแสงจะไม่เกิดอะไรขึ้นเลย จะไม่เกิดเพราะความอยากคือตัณหา when you wish or crave for anything that is the wrong craving you know nothing will happen it's not a wholesome path แม้แต่เราภาวนาให้ใจสงบเลยถ้าเราเอาความอยากมาตั้งมันก็ไม่สงบ when you seek peacefulness of the mental p o s t u r e when you crave for it it will not be peaceful เพราะเพราะตัณหาคือความอยากคือขุมพลังของกิเลสทั้งดุ้นเลย This is because craving is a seed of defilement นั่นแหละคือตัวเจ้าตัวจอมของมันแท้ๆแหละ That is very strong defilement ที่สำคัญที่สุดถ้าเราเห็นความอยากของเรา ันนี้เป็นธรรม The most important if you see the aspiration that is dharma เราสามารถมองเห็นได้ไหม Can you see your aspiration ถ้าเราตั้งใจมองจะเห็นมองข้างในเราจะเห็น When you focus you will see ผู้ตั้งใจภาวนาก็ยิ่งเห็นชัด ผู้ไม่ตั้งใจภาวนาถ้าพยายามมองก็จะเริ่มเห็น The one who put efforts into the meditation will see I further explain a bit that you must clarify between you must be able to distinguish between the aspiration and the craving right one is wholesome the other is not any other question please okay according to reverend okay when we say aspiration

<coughs> Reverend has been repeating on reciting Budo, right? You meditation, Budo, Budo. Can I focus to other things, my sitting posture instead of Budo? Instead of Budo, I focus my mind on my sitting posture or maybe the rising and falling of my abdomen. Can I do that or not? Oh no, I got to go back to Budo again because sometimes I find the the, the, the, the attention goes to maybe โยมถามว่านอกจากคำบริกรรมพุทโธแล้ว มีวิธีอื่นที่จะอธิษฐานได้ไหมครับหรือว่าถ้าไม่ถ้าเราไม่พุทโธทั้งให้ดูลมเข้าลมออก อันนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดและเป็นวิธีที่พระพุทธเจ้าท่านทำได้ผลมาแล้ว Besides Buddha you can also watch your breath as the meditation object because these are the simplest exercise on meditation that you can do ครูบาอาจารย์ท่านก็สอนสอนให้เราพุทโธพุทโธกำกับด้วยลมหายใจเข้าหายใจออก หายใจเข้าพุทหายใจออกโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธ The Buddha instruct on this. He teaches on this. The teachers have been practicing this. So these are the well accepted practices and simple. เราลองทำดู ถ้าเราไม่ไม่ดำริคำว่าพุทโธให้ให้เราดูลมเข้า พิจารณาลมเข้าแล้วก็พิจารณาลมออก พิจารณาลมเข้าแล้วพิจารณาลมออก อันนี้เป็นหลักมหาสติปัฏฐานที่ท่านพูดเอาไว้ If perhaps you are not suited for Budo you can try watching the in breath watching the out breath this is in accordance to the four foundation of the mindfulness แต่ต้องมีสติกำกับ หายใจเข้ามีสติกำกับหายใจออกมีสติกำกับ เราทำได้แบบนี้อย่างต่อเนื่องแม้มันเกิดช่อง จิตใจของเราก็จะเริ่มได้รับความสงบด้วยได้ปัญญาด้วย You must have the mindfulness to go along with the mental cultivation. When you breathe in, be mindful. When you breathe out, be mindful. Right? When your practice matured, that is when you know you feel the mindfulness develop. เพราะเพราะลมลมเป็นกาย แต่ว่า พุทโธ พุทโธนะเป็นจิต มันเป็นทั้งรูปเป็นทั้งนาม because the breathing is the matter whereas พ u ทโธ is the mind so both are correct aspect of practicing เราลองพยายามตั้งใจทำให้ต่อเนื่องลองดู จิตของเราจะสงบด้วยได้ความฉลาดด้วย ได้ความตื่นเนื้อตื่นตัวอย่างรวดเร็วด้วย try to stay focused on this method you'll be awake you will be um, alert and then it will be you know mindful เราอย่าอย่าเอาความอยากนำหน้า เพราะความอยากเป็นกิเลสเป็นตัณหา don't put desire first don't put craving first because these are the defilement these are the craving ยิ่งยิ่งเราทำเท่าไหร่กิเลสยิ่งเกิดมากเท่านั้น the more you desire the more you crave the more d e f i l e m e n t will occur คล้ายๆว่าเราไปเสริมมัน it's like you're adding on you know top of it เหมือน เหมือนกับเรายิ่งเหมือนกับเราต้องการจะดับไฟแต่เรายิ่งเอาเชื้อโยนใส่ลงไป ไฟจะดับหรือไฟจะจะไหม้มากขึ้น it is like you are trying to distinguish the fire by adding more oil into it so the fire b u r n i even more เอามีอะไรอีก Any other question? Please. พอครับโยมถามว่า ถ้าเขาอยากจะเปลี่ยนเวกไปปฏิบัติ ในป่า ถ้าเจอกับงูถ้าเจอพบเจอกับงูหรือว่าแมลงกัดต่อย จะแก้ปัญหาได้อย่างไรคือจะลบความกลัวก้าวข้ามความกลัวตรงนี้ได้อย่างไรครับพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราฉลาด ท่านสอนให้เราใช้ปัญญา the Buddha has taught you to be wise to use your wisdom เราต้องใช้ปัญญาแก้ปัญหา you must use your wisdom to correct the problem กลัวงูเราก็ต้องดูงูมันไม่เห็นกลัวเรา if you're afraid of snake you look at it I think the snake is more afraid of you ทำไมเราต้องกลัวงู why should you be afraid of snake เราอย่าใช้คำว่าท่าท่าอิฟอิฟเนี่ยอย่าอย่าใช้อย่าใช้คำว่าท่า Don't use the word if เพราะมันไม่ใช่หลักสัจธรรมมันมันมันสามารถสมมุติให้เราสับสนได้ You can presume any everything and it get you even more confused เอาไปเขาคิดยังไงบ้างพิดคงมิด ได้เขาคิดยังไงบ้างเอาความคิดบ้างความคิดบ้าง So the master asked me, "What is your opinions and what did you get today?" Um, actually, I'm very lucky that you know he invited me to join the trips, and this is my second time here. I'm very happy to see you again, especially this gentleman. He recognized me, and very happy. <laughs> So I think the, the master that gave a preaching today is very basic things. And I believe that uh, uh, this is a should uh, be a Buddhist and this is a normal thing and basic things for the Buddhists. So I think it's easy to understand and you know and we should follow his preachings and uh, try to make understand because of the foundation of the Buddhists is is uh, we believe and we use to we, we, we must have a wisdom, okay? Use the wisdom. Don't believe without any wisdom. This is a key thing of the Buddhists. And, and, and many, many basic things that you should learn from this trip. And like I said, that is everyone is lucky, including myself, that you know joins him. <laughs> And very glad to see you again. คมกริดเคยมาด้วยคราวก่อนคมกริดมาด้วยเสร็จมาตรงนี้แหละคุณคมกริด has been here before <laughs> was here before yeah. t w years ago with the m a s t e r I'm very glad to come back again. ได้ข้อปฏิบัติอะไรไปปฏิบัติไหมบ้างไหม Has any everybody got some idea to go back to practice and cultivate? Have you guys get any point any pointers? เราก็จะเราก็จะสรุปเราก็จะสรุปว่า เราตั้งใจปฏิบัติธรรม เราจะต้องตั้งใจให้ทาน มีเวลาให้ทาน เราก็ควรจะตั้งใจเสียสละเข้าสิ่งของให้ทาน เช่นอย่างมาจังหัน อาจังหันมาถวายพระ เอาของไปแจกคนทุกคนยาก เอาอาหารไปให้ไปให้กับสัตว์นี่นี่คือการเสียสละให้ทาน แล้วก็ตั้งใจรักษาศีล เพราะศีลมีอานิสงส์ เป็นอย่างศีลห้าโดยเฉพาะชาวมาเลเซียศีลห้านี่บางคนตั้งใจถือเคร่งครัดก็มีไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกรรมอันนี้เป็นกิริยาของกิเลสทั้งหมด ไม่พูดเท็จไม่ดื่มสุราเมลัยเนี่ยเป็นกิริยาอาการของกิเลสทั้งหมด The Venerable would like to conclude today that all of us you know, should focus and base our practice on dana, firstly, because these give us the accumulation of energy to practice and cultivation further. And he said we should base our action on the keeping the five precepts because all those refrain are actually all of them are roots of defilement. If we can keep our practice on the five precepts, this will keep us on a good state of mind, and V, this will enable us to enhance our practice further. ให้เราวางพื้นฐานชีวิตของเราด้วย ตั้งใจให้ทานด้วยตั้งใจรักษาศีล เพราะการให้ทานมีผลมีอนิสงส์ ตั้งใจรักษาศีลมีผลมีอนิสงส์ แล้วก็มีเวลาก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบที่ท่านเรียกว่า ทำสมาธิให้เกิดขึ้นในใจของเรา All of us should lay the foundation of life based number based on number one be generous be uh, we um, do charity we give dana right this will soften our posture and to also keep ourselves on the virtuous path which means we keep our precepts this will distance us from the seed of defilement and after that we start cultivating the mind by doing the meditations ทั้งทานทั้งศีลทั้งสมาธิ all three the dana the zila pavana, the generosity the virtue and the meditation mental cultivations เป็นกำลังเป็นเครื่องช่วยเสริมให้เรามีปัญญา all these are energy they are power that give us the rise of the wisdom เราจะได้อาศัยปัญญานี่แหละ ช่วยแก้ไขอุปสรรคของชีวิต We shall rely on this wisdom to correct all the problems in our life เราสามารถเอามาใช้ได้ทั้งทางโลก เช่นอย่างเราทำมาหากินและก็ทางธรรมต้องการทำให้จิตได้รับความสงบ We shall be able to use these both in our daily life and also in our mental cultivation to gain peace และก็เพื่อจะระงับ กิเลสในหัวใจของเราไม่ให้มันดีดดิ้น and this to extinguish the defilement of our heart that will give us the suffering ปัญญาจึงเกื้อกูลกับหัวใจของทุกๆคน wisdom shall be the supporting factors of every person's heart ปัญญาเป็นแสงสว่างของชีวิต the wisdom shall be the illuminating light of your life มีปัญญาสามารถเห็นกิเลสในหัวใจของเรา when you have the wisdom to see the defilement in your heart สามารถเห็นอนุสัยของกิเลสที่ท่านเรียกว่าสมุทัยในหัวใจของเรา you be you be able to use the wisdom to see the cause of the suffering that occurs in your heart เช่นเราเห็นนิสัยความโลภของจิต เห็นนิสัยความโกรธของจิต เห็นนิสัยความหลงของจิต when you see the g r i e f in your mind when you see the hatred in your mind when you see the confusion in your mind กิเลสเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่มีมาประจำจิตของเราทุกคน defilement is also one kind of is a nature of the heart that rises in everybody's heart ถ้าเราไม่ฝึกฝนให้เกิดปัญญาอย่างแท้จริง เราจะเห็นกิเลสเหล่านี้ได้ยาก if we do not cultivate our mind to give the rise to wisdom we won't be able to see the defilement in our heart เมื่อเราไม่เห็นเหตุเห็นปัจจัยของมัน แต่เวลาเราต้องการแก้เราก็แก้ผิดผิดถูกถูก if we do not see the cause and effect of the defilement, when we want to correct the problem, we, b e we would go wrong. บางทีเราคิดว่าเราแก้ แต่ในขณะเดียวกันมันเป็นการมัด Sometimes we thought we are releasing the problem, but wrong. We are further tightening the problems. เราคิดว่าเราแก้ทุกแก้ทุกแต่ในขณะเดียวกันนี่เราเพิ่มทุก Sometimes we thought we have released the suffering, but instead we have increased it จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งในชีวิตจิตใจของเรา so it is very important in our in our daily life in our heart วันนี้อนุโมทนากับท่านทั้งหลายที่มีความเลื่อมใสศรัทธา ตั้งใจจะรักษาศีลตั้งใจจะให้ทาน ตั้งใจจะรักษาศีลตั้งใจจะเจริญสมาธิและเจริญปัญญา Today may I rejoice in everybody good merit who have come here to make a resolution that you shall base your life on uh, being generous, being virtuous, and also to start a mental cultivation. This is for the true happiness to occur in your heart. มีอะไรอีก Anyone else got any clarification to ask? ต้องทำเอา You must practice. ต้องตั้งใจทำเอา You must be determined. เราไม่ค่อยจะมีเวลาทำเราก็ทำอย่างนี้เลย แล้วก็มาหอมอย่างนี้ If you do not have time, come forward, shave your head, wear the robe. ละบ้านละช่อง ไปบวชไปภาวนา Sometimes leave your house, leave your home, take a take up the rope and do the some meditation. ถ้าใครตั้งใจทำได้ The one who will be able and determined to do it. คนนั้นจะได้เดินบนเส้นทางที่ประเสริฐที่สุด That one the person will be walking on the path of splendor. อ่าขอให้ตั้งใจ So may you guys, everybody, everyone here, be have that determination, have the good determination. อ้าวใครมีอะไรบ้างเอาอีกสักจากนี้ไปไปถึงสี่ทุ่มครึ่ง <laughs> uh, Venerable will give you uh, another half an hour if you have any other clarifications. until 10.30? Ajarn ครับโยมถามว่าควรจะปฏิบัติสมถะนานเท่าไหร่ ถึงจะเริ่มทำวิปัสสนา หรือควรจะทำทั้งสองอย่างพร้อมๆกัน หลวงตามหาบัวท่านสอนว่า เวลาทำใจให้สงบท่านให้ให้ทำให้สงบ The teachers, the great teachers, Long Tam a p b u teaches that when you practice mental cultivation, focuses on bringing peace and calm. เมื่อจิตสงบแล้วท่านให้เอาจิตสงบนั่นแหละพิจารณาปัญญา When you your mind is peaceful and calm, you use that calmness to contemplate on the wisdom เมื่อเราพิจารณาทางด้านปัญญาเหน็ดเหนื่อย ท่านก็ให้ภาวนาให้จิตสงบ when you contemplate a lot on the wisdom you get back to the calm and peace again ท่านให้ตั้งใจทำอยู่สองอย่างแค่นี้แหละ which means you shall be determined on practicing just these two เหมือนกับเราเดินด้วยเท้าสองเท้า it's just like you walk with two legs ขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายพอเดินไปเดินไปเหนื่อย เราก็หยุด left right left right left and right and when you're tired you stop หยุดเพื่อเอากำลัง you stop together collect more energy เหมือนเราใช้ปัญญาพิจารณาพิจารณาไปพิจารณาไปเหน็ดเหนื่อยท่านให้เข้าสมาธิ when you use your wisdom to contemplate the the body after you do it so much it f e e l s s e feel s so tired you get back เพื่อให้ใจมีกำลัง to get back to restore your energy from the peace and calm again เหมือนกับเราเดินไปเดินไปแล้วก็หยุดหยุดแล้วก็เดินเดินแล้วก็หยุดหยุดแล้วแล้วก็เดินเดินแล้วก็หยุดทำอยู่อย่างนี้แหละทำอย่างต่อเนื่อง ทุกอิริยาบถยืนเดินนั่งนอน so it is like the alternate actions between walking and resting and walking and resting อันนี้เป็นวิธีเป็นวิธีที่เราจำแล้วไม่สับสนหนึ่งทำให้สงบตั้งใจทำจริง ๆ พอจิตเริ่มขยับตัวขึ้นมาท่านให้พิจารณาพิจารณาก็พิจารณาถึง โดยเฉพาะอย่างเราพิจารณาร่างกายพิจารณาเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นเป็นที่เรียกว่าให้พิจารณากรรมฐาน ผมขนเล็บฟันหนัง พิจารณาย้อนไปย้อนมากลับไปกลับมา You do alternate contemplation of the 32 parts of the body and then you come back to the peace medit- um, the samatha meditation then you go back to contemplate again alternative การพิจารณาอย่างนี้มันเป็นการพิจารณาเพื่อทำลายการยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตน thus this type of contemplation is actually to eradicate the the existing of ego the self ด้วยเหตุแห่งเราถือตัวถือตนเนี่ยเราถึงมีความทุกข์ when there's me when there's a self that's when the suffering occurs การมีอุปาทานว่าเป็นตัวว่าเป็นตน when you have the delusion that there is a me there's I inside นี่แหละ การพิจารณาอย่างนี้แหละ เป็นการพิจารณาให้เกิดปัญญา ในขณะที่เราพิจารณาหมุนอยู่นั่นแหละ แล้วก็ทำไปอยู่นั่นจนกว่าจะชำนาญ this repeating, repeating, and repeating of the contemplation is the seed of the rise of the wisdom. จนเกิดความรู้ความเห็นความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง until you see, until you feel, until you understand clearly. ทำลายอัตตาตัวตนได้ by destroying the existence of the self inside. อันนั้นคือผลสูงสุดที่เกิดขึ้นจากการตั้งใจพิจารณาทางด้านปัญญา that is the highest result that you can achieve from contemplation mm. of the body in the wisdom method. Mm. Now, Yik. หลวงพ่อครับโยมถามว่าจะพิจารณาร่างกายสามสิบสองทำยังไงครับ เกสาโลมานักขาทันตาตะโจตะโจหนังมังสังเนื้อ s o r r y you go to the head hairs body hairs มันมีมันมีบทท่องอยู่ไปดูไปเอามาดู there is already the existing the course this course on the 32 part please go and have a look โยมถามว่าควรทำไงครับว่า คือพอถึงเอผมก็ยกมือไปจับหรือว่า ให้จิตของเรามันจ่อเห็นผมขนให้จ่อเป็นขนพิจารณาแยก เพื่อทำลายความเป็นก้อนเป็นแท่ง Put your mind to each individual parts and then you know go to uh, um, in consecutive order one by one and to see that this is non-self This is not me this is not mine ท่านให้พิจารณาให้เห็นสักแต่ว่าเป็นธาตุเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟ When each element each of these comes up you are to know that they are just one of the four elements เราจะได้รู้จักที่มาของกายที่ไปของกาย so you know the origin of the m a t t e r you know the origin of the body ด้วยเหตุที่เราไม่รู้จักที่มาที่ไปของกาย เราจึงยึดว่ากายเป็นเรากายเป็นของของเรา because when you do not know the origin of the body you thought that that is you that is me that is mine การที่จะเราจะพิจารณาให้รู้กายแจ่มแจ้งชัดเจน ก็ตามพิจารณาจิตให้รู้ให้เห็นเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งชัดเจน เราต้องทำสมาธิและเราต้องเจริญปัญญา But to have the clarity of the contemplation, you need to have the concentration uh. to be able to contemplate. Otherwise, it will not happen. เราพูดไปก็วนเวียนอยู่อยู่อย่างนี้แหละ เพราะฉะนั้นการตั้งใจไปทำเนี่ยท่านสอนว่าพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเป็นอย่างอื่นไม่ต้องถามไปทำให้ได้พุทโธ The v e n e r a b l e can go round and round and round, repeating the whole thing in many mm. cycles, you know, tonight, but it will not end. Mm. So he asked all of us to start simple with puto first until you see the puto. ผลมันจะปรากฏที่ใจของเราเอง mm. The result will come to your heart. The result will come to your mind. You will have no doubt. What mm. condition we cannot uh, like uh, บ้าออกไปมีที่ซ้อนกันมีใครดูมันพี่อยู่ใกล้ใช่ไหมเราเด็ก In what condition uh, we cannot uh, stay the photo example like we bath or we eat can uh, stay photo or not หลวงพ่อครับโยมถามว่าเมื่อไหร่ ถึงจะไม่ควรบริกรรมพุทโธ ถ้าเขากินข้าว หรือ ว่าเขาอาบน้ำเนี่ยเขาจะบริกรรมพุทโธได้ไหมครับ เราไม่บริกรรมพุทโธแต่เรามีสติกำกับ เหมือนอย่างเราดื่มน้ำให้อยู่กับการดื่มน้ำ ไม่ใช่ปากดื่มน้ำจิตก็คิดล่องลอยเลื่อยเปื่อยไปอย่างอื่น Very good. In those time that you are not meditating, ถ้าทำ you you practice mindfulness. ถ้าเราทำแบบนั้นนั่นไม่เป็นการปฏิบัติธรรม So whatever you do, you be mindful of the action that you are doing. Don't think of other things. because when you do otherwise that is not mental cultivation ถ้าเราเข้าใจเรื่องเหล่านี้เราเอามาปฏิบัติในชีวิตประจำวันเราได้ if you understand all this you can use this to practice in your daily life ให้เราทำจิตให้สว่างโรจับอันนี้ขึ้นมาให้เรารู้ว่าจับ แล้วก็ดื่มก็ให้เรารู้ว่าดื่มไม่ใช่ไม่ใช่มือจับปากดื่มจิตคิดเรื่องอื่น อันนั้นไม่ถูก keep your mind focused have the mental clarity. Be focused on the action you do at the moment. If you bring up the cup, be aware. Don't think of other things. Always bring it back to your body. ลองทำดูทำได้ไหม You start first and see whether you can follow. ทำได้นะ Surely you can. ทำได้ Surely you can. อืม เพราะฉะนั้นท่านจึงให้เจริญมหาสติปัฏฐานสี่มหาสติปัฏฐานสี่กับสมถาวิปัสนานี่มันก็อันเดียวกัน สมถาวิปัสนา กับมหาสติปัฏฐานสี่มันอันเดียวกัน That's why all the teachers ask all of us to focus on the four foundation of the mindfulness because these focuses on both aspect of the samatha and vipassana and both samatha and vipassana they are one เราทำผู้รู้คือใจของเราให้โรอยู่กับกายเหมือนกับว่าเราตามดูกายพอพอเราดีใจก็ให้รู้เราดีใจพอเราเสียใจ ท่านให้เรารู้ว่าเสียใจพอร่างกายเราเจ็บท่านให้เรารู้ว่าเจ็บ ร่างกายเราปวด ท่านให้รู้เราว่าร่างกายปวด ร่างกายหายเจ็บหายปวด ท่านก็ให้รู้ว่าหายเจ็บหายปวด You be the watcher you be the knower of the mind when the mind are happy, you know. When they are sad, you know. When they are moving, you know. When they are painful, you know. So all the time, every posture, you know what you're doing. ด้วยวิธีการที่เราตั้งใจปฏิบัติอย่างนี้ การปฏิบัติธรรมจึงท้าทายในหัวใจของเรา This method of being mindful continuously is a challenge to your heart. สามารถได้มรรคได้ผล it shall bring you to the path and the fruition พระพุทธเจ้าท่านทรงรับประกัน the Buddha has guaranteed this ผู้ใดตั้งใจปฏิบัติเจ็ดวัน whoever practices for seven days เป็นอย่างเร็วที่สุด as the fastest เจ็ดเดือนเจ็ดปีเป็นอย่างช้าที่สุด seven month or seven years at the latest ถ้าทำได้ต่อเนื่องอย่างนี้ if you can practice t h i s mindfulness continuously ผู้นั้นจะต้องได้เป็นพระอริยเจ้า you will be the noble ones ไม่ได้เป็นพระอรหันต์ก็ต้องได้เป็นพระอนาคามี if you are not do not attain the arhat a n at least you will be anagami the non returner ไม่ถึงอนาคามีก็ต้องได้เป็นสกทาคามี if you do not get the non returners at least you will be the ones returners ไม่ถึงสกทาคามีต้องได้เป็นพระโสดาบัน and even if you can't achieve the none once returner at least you will enter the stream ข้อสำคัญขอให้เราทำให้ได้ most important to be able to do แต่ถ้าเราถ้าเราทำไม่ได้เราทำไม่ถึงเราอย่าไปเรียกร้องเอา if you are not able to do it that yet don't demand for it เพราะเราทำเหตุไม่สมกับผลผลย่อมไม่เกิดขึ้น because the cause does not commensurate the effect the effect would not happen คิดว่าทุกคนเข้าใจ I'm sure these all will understand คุณมีอะไรช่วยเสริมไหมคุณกับไปนี่ อยากให้ทุกคนตั้งใจภาวนาให้มาก I wish that everybody be determined in doing your mental cultivation ถ้าทุกคนกลับจากนี้ไปตั้งใจภาวนาให้มากอัตมารวมทั้งคณะที่มาเนี่ยจะคุ้มค่า After tonight when you guys go back if everybody start practicing with determination and do it with hard working I will be very happy that this trip of mine and my my group are very worthwhile. อนุโมทนาสาธุการอย่างยิ่ง I shall rejoice in all your effort ด้วยเหตุที่เรามีธรรมะมาแจกจ่ายกัน because the dharma that you know we can share today, mm, mm. to fruition. รู้สึกว่าได้อะไรบ้างไหม Did you guys gain anything tonight? <laughs>

ท่านจึงให้ทำตั้งแต่ตอนที่เรายังไม่ป่วย ถ้าเราไม่เคยทำตอนที่เราป่วย มันจะทำตอนเราป่วยแต่เราทำยาก That is why the teachers instruct us to not be complacent. Start practicing mental cultivation while you are strong. Don't start doing it when you are sick. It is difficult when your body faculty do not, you know, facilitate c e r t a i n practice. พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนไม่ให้พวกเราเมา That is why the Buddha teach us never to be drunk พวกเรานี่จะเมาเมาในวัยเมาในความไม่มีโรค และเมาคิดว่าเราจะไม่ตาย You are drunk when you think that you know you will be forever young and you will be forever in existence forever strong ถ้าเราถ้าเราตั้งใจทำเนี่ยเราจะไม่เมา If y o u r f o c u s on your practice you will not be drunk you will not be lost เมื่อเวลาเจ็บไข้ได้ป่วย มันเป็นเวลาคับขันมา เรามีสิ่งเหล่านี้คอยช่วยเหลือ When you're sick and the emergency a r i s e s at least your past practice in the mindfulness will aid your practice will aid the, the your life ในอาจินกรรมของเราเราไม่เราไม่ตั้งอกตั้งใจทำ เราไปเรียกร้องเอาตอนนั้นนี่มันไม่มีสิ่งที่จะมาตอบสนองเรา if your habitual action or your habitual routine do not establish this early in your days when the emergency arise you will not be able to do it เพราะเราไม่เคยสร้างเหตุเอาไว้ มันจึงไม่มีผลรองรับ because you have never established the causes there will not be the, the desired effect will not be there. Ah, uh, Any other question? Any other questions? question? Okay. Should there be no more question? Um, okay. จะจะสวดเอางั้นเราสรุปให้จบ เดี๋ยวสี่ทุ่มครึ่งเราก็เราก็จบกัน เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งสี่ทุ่มครึ่งสี่ทุ่มครึ่งอ้าวตอนนี้เป็นวาระที่เราจะจบ ก็เห็นว่าดึกพอสมควร แสดงว่าพวกเราไม่ค่อย ได้ตั้งใจภาวนามากเท่าไหร่มั้ง ถึงไม่ค่อยมีจะมีอะไรถามอืม现在是到了要结束的时间哦，看起来大家应该都很少打坐，所以呢，没有什么东西问。พวกเราฟังมาตั้งแต่ต้น ทั้งอาตมาพูด ข้ออัดข้อธรรมรวมทั้ง อาจารย์จำรัดด้วย รวมทั้งคุณวีระด้วยคุณคมกริตด้วย แล้วท่านที่ถามปัญหาด้วย เพื่อเป็นการแสดงความคิดเห็นให้ทุกฝ่ายได้รับความรู้ได้รับความเข้าใจ เพื่อที่จะเอาไปประพฤติปฏิบัติ เพราะฉะนั้นคิดว่าทุกคนจะต้องได้มีอะไรติดเนื้อติดตัว ได้อบายติดเนื้อติดตัว ได้ข้อปฏิบัติติดเนื้อติดตัว 然后，เอาไปประพฤติ，เอาไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์กับตน。亲爱大家，都爱的兄弟们，今天不少的佛法，不管是师父或者第二位的这个位师父呢，都跟大家分享了一些佛法。相信今天呢，大家多多少少都得到一些东西，让大家带回家去，以把这些你们所吸收到的佛法呢。 能够应用在大家的生活中。จึงถือโอกาสนี้ ขอขอบคุณ ขออมนวยอวยชัยให้พรท่านทั้งหลายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ดูแล พุทธสมาคมนี้ ให้เราประสบแต่ความสุขความเจริญ แล้วก็ต่อไปก็จะให้พร在这里呢，师师父借助这个机会呢， 呃，祝福呃，在座的各位，祝福呃，这个地方的所有的护持者，以及各位呃，促成这一次的这次弘法的这个行程的，所有的人呢，希望大家都远离一切的障碍，希望大家都呃，能够能够在生活中呢，都能够自在如意。接下来呢，师父们将会呃，祝福大家。 师父希望大家呃专心聆听，然后呢再用心的把今天大家所听闻佛法的这个功德呢回向给我们的祖先、父母亲、家人、亲戚朋友以及一切的众生啊，冤亲债主等等。 ยะถาวาริวะหาปูราปริปูเรนติสาครัง เอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหัง คิปเมวะสมิชตุสัพเพปูเรนตุสังกปา จันโทปนะระโสยะธามณิโชติระโสยะธามพิเิโยวิวาจันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตมภวัตวันตรายโยสุข สเนจังวุธาปจายโนจตารุธรรมวัฏานติอายุวันโนสุขังปาลังสัพพุทธานุภา นังิปนังรัตนานังกานุภาเวนะจตุราสิทิสาสธรรมาคันธานุภาเวนะปิตากาตยานุภาเวนะจินาสาวกานุภาเวนะสัพเพเตโรกาสัพเพเตพยาสัพเพ Ah. สันตุจเตชะสาจยเสทิธนังลาภังโสธิภาคยานสุขังพาลังสิริอายุจวันโนจะโพคังบุญเพจยสวาสตวาสาจะอายุจะจิ สิทธิภวันตุเตภวตุสาภมังคลังราคันตุสาปเทวตาสาปพุทธานุภาเวนัสธาโสทิภวันตุเตภวตุสาภมังคลังราคันตุสาปเทวตาสาปธรรมานุภาเว สุทีภวันตุเตภวัตุสาพมังกลังราคันตุสาปพเทวตาสาปสังกานุอาเวนัสตาสุทีมอาวัน Aham sama sambuto bhagava Buddham bhagavatam abhivadeni Swakato bhagavata dhammo dhammam namasami Supatipano bhagavato sarvaka sangho